neka zdravi prazni, braći i sestre, kako je dobro biti u crkvi Božiju, pa samo neko kraće vrijeme prođe, čovjek može malo potone raspoloženjem, boljom osjećanjem, kad je opet novi pravac, nova snaga, nova sila, neuništiva, vječna, božanska sila, prisutna u svetim praznicima. I zbog toga svi oni koji u crkvi Božoj žive koliko toliko ozbiljno, svi oni koji su crkvu Božoj shvatili koliko toliko ozbiljno, koji se trude i prate koji vjeruju i koji se u njoj napajaju, ne mogu a da osjete da je ritam praznika drži zaštićene od umrtvenosti ovoga svijeta i daje neku radost koja se po kvalitetu beskrajno razlikuje od svjetskih radosti. Neko posebno zadovoljstvo koje se prima nekim posebnim čuvom i zapravo u nama se raduje nešto što svijet ne može da pronađe i što svijet da ne može da nadava. Tako da zapravo samo crkvi Božiju, kroz praznike mi možemo da upoznamo e, sebe na najgrublji mogući način. Zašto je tako? Zato što samo crkva raznici Boži, to je sam Bog u crkvi prisutan i kroz praznike pojavljiva, može da dodirne samo središte naše priče, to je naše srce. A svijet to nikad ne može da uradi. On može malo da zarodi sa nama, ali ne mnogo. Obično se sve to dešava na površini. A pa sa crkvom Božom, sa praznostvom Božim ide da se vrlo duboko ili vrlo visoko. I današnji praznik, posebno današnji praznik, praznik preobraženje gospodnje i potencijalno naše preobraženje je jedan od velikih razlika naše crkve. Nemojmo da se iznenadimo, vrati sve što se on nalazi u Apusu, jer te preobraženje ne. Svaki praznik gospodnje je veliki dan. To je pravi duhovni spektakl. I zbog toga Svi bismo trebali da se potrudimo da razlite kako da živimo. Jer primjećujemo da nas svijet nekako umrti svojim otkrivom, a kad dođe praznik od koga se nebesa pomjeraju. Praznik na koji reaguje i beslovesna tvoravina Božja i bilj i životinje i sunce i mjesec i zvijezde i svjetlost Sve verujete da je praznik, a ljudi nekako najmanje, nekako mrtvi. A i mi smo poprilično krivi što je to tako. Zbog toga bi trebalo opet praznik neće, evo ga opet i opet upute da preobraženja, pa će isperije, pa će roždeset, deset bogorodice, pa sve tako dok ne uđemo u vječno praznovanje, slavnog praznika i to je prilike da stalno budemo na tom nivou raspoloženja, i budemo na prazničnom nivou. I onda ćemo biti neuhvatljivi za sile dana, za sile mraka, za sile bogatstva. I ne moramo, braći i sestre, se spuštati ispod nivoa. Raznici su taj nivou. I zaista koji popusti srce i umom, nema se da se vazi s tog nivoa. Evo je ovaj praznik jedna snaga u tvoje srce, u tvoj um se uviva kroz taj praznik. Evo je strašan praznik. Jer vidite, brate i srce, praznik preoblaženja govori da je zvon svega onoga što nam je potrebno. sile, sve se to nalazi u ličnosti Boga čovjeka Hrista. Ili hoćemo u crkvi Božje. Sva stave je ovdje u crkvi i ako hoćemo, možemo da je ukusimo. Možemo da je imamo u sebi samo da nas naša. To je poruka svetog prvog Ona energija, ona svjetlost, koja je bila u profesoru Jesu. Ona je tada prosijala, kao da je gospod bio da kaže, evo, ta svjetlost koju nosi, imam i sam, ali neću je zadržati samo za sebe. Podijelit je sa vam, zbog toga se gospodi preobrazio i zbog toga praznik preobraženja tako snažan praznik podijelite sa vama. Dati svima vama, kako god budete htjeli i kako budete mogli da podnesete. A gdje se to dešava, dešava se u crkvi Božoj, u svetim tajnim, u svetim službama i opet stalno ponavljamo i treba da ponavljamo u svetoj liturgiji. Tu je Bog prisutan, onaj koji je bio kao Bog i ovdje sa nama, crkvi, ona svjetlost koju smo na tavoru vidjeli i njom obasjala, evo je danas u crkvi Božoj obasjala sve one koji su je gladni i želi. I dajmo se kroz svete tajne, pod kreštenje, pomazanje, se do da prižešnje. Bog je tu stavio svu tu silu da se mi njome napajamo. I zbog toga nema potrebe da se zbunjuje, da se povaši, da će nestati, da neće biti, da će mi neko otjeti. Ako si željen istinske svjetlosti, pravne svjetlosti, nekvarne i vječne, božanske svjetlosti, ako si nje željen, ponavljamo, kod je ona potrebna, a ako si čovjek i ako si hrišćanin, jedino ti ona potrebna. Onda nema razloga i potpuno je neopravdana tvoja tuga, tvoja sumnja, e, tvoj strah i sve tvoje negumice, jer Bog je u crkvi prisutan i svjetlost božanstva u crkvi prisutna i zraci iz nje. Tako da ako hoćeš da primiš, prijeđi crkvi, budi u njoj i obasiti se svetu gospodinu posebno u svete tajne prislišće gdje se sjedinjujemo sa Bogom. I ta svjetlost kroz svetu tajnu ulazi u naše srce. I iz našeg srca izvija i zapljuskuje prožima svo naše djelo, kako mi to posudimo. Tako da svaki pogled srca, svaki pogled uma, želja, volja, osjećanje, sve to može da hoće, da bude prožeto i obasjano netvarnom vječnom svijetu, svetom svijetu, ako hoće. A treba ga da hoćemo, bratke i sestre, jer to je dobro, to je smisao našeg života. Sve ostalo je kupljenje vremena. Jer vremena nema baš mnogo, vrijeme mnogo brzo prođe. A treba vječno čekati, treba se u vječnost uključiti, treba vječno biti živ, treba se navičiti, još ovdje na vječno življenje, treba još ovdje sposobiti fokus srca, da se zrcava svjetlost božanstvu. Vjerujem da to nam ne dođe ovdje, nećemo moći da je donesemo ni u carstvu nebesno. Zbog toga crkva priprema nas za život nebeskog carstva. U carstvu u koje je potpuno prožar treba sjanom Bogom i svetošću Božnosti. Zbog toga je njihov podjelis da se još sad vremena naviknemo na gledanje svjetlosti i ne samo na gledanje, nego da i sami prosvijetu, da svijetu. I zapravo smisao prosvećenja ili prosvete. Mada se taj termin danas izopačuje potpuno pogrešno doživljavaju naše. Prosveta nije ništa drugo, braća i sestre, e, nego prenošenje svjetlosti sa Boga kroz crkvu na ljudske duše, ljudske umove i ljudska srca. To je prosvetljiva kroz svete daje, naravno. Da sredokrištenstvo, toga naziva sveto prosvećenje, jer čovjek biva pogođen zrakom božanske svjetlosti, obasjeti zrakom. I treba da slijedi. Čovjek treba hrišćan tako treba da se sjedini sa Bogom, da predstavlja zrak, sunce. Tako je Bog zamislio da živi sa nami i mislenim, da zapravo mi budemo zraci sunce koje je on, koje je Hristos. Kako da se sjedimo? A ako ne sjedimo tom svjetlošću, mi nismo ni sjedini sa suncem, to jeste Hristos. A svjetlost u nama jesu naše mrgovine. I zbog toga, brati česti, kad god govorimo o nekvarnoj svjetlosti, o božanskoj svjetlosti i o pražnju, uvijek imate da je ta svjetlost, zato svjetlost panovina. Krotost je taonska svjetlost, nade je taonska svjetlost, ljubav je također svjetlost, i uzdržavanje, dugo učenje je također svjetlost. To je zapravo također netvarna svjetlost koja se izbića, hoće i sliva u naše srce i emituje kroz vanovinski život. To je svetost, brati i sese. I vidi se to da je stekla kroz podvij i kroz život u svetu, reviđenju gospodinu, kako se kaže na moliti, da zapovijest tvoje, i se se ne zapovijesti gospodinu, svjetlost nas zadnje. I zaista u ovom prekrasu nekih raznih zapovijesti i raznih zapovjedi, raznih pravila, raznih zakona, ustava, raznih, raznih, raznih pravila, zapovijest gospodnje je jedina koja sobom nosi svjetlost i koju, ispunjavajući i sami primamo svjetlost koja je zbog ishodna. Zbog toga potrudimo se, ponavljamo, imamo vremena dok su vrate i dveri crkve dok je Bog još dobro raspoložen da, da nas primi. Iskoristimo to vrijeme, posebno vrijeme praznika, da živimo kao hrišćani, da shvatimo šta je naš cilj, ko je naš Bog, zašto je došao na zemlju i šta mi treba da uradimo kao odgovor na sve ono što je On uradio zbog nas. I najbolje je da vrijeme provodimo u hramu Božje, kad je vrijeme za molitvu, kad je vrijeme za bogosluženje, posebno kada je vrijeme za svetu liturgiju, jer to je snažna pleva Božje sile, Božje milosti, Božje svetosti, posebno sveta liturgija. I malo po malo osjećamo da, da i sami zaista počinjemo da svirujemo. I nije to zgoreg da čovjek primijeti, to je dobro da primijeti, jer ta svetlost nije njegov, nego je čovjek primio od Boga. I treba da svijetli, jer i Bog se pomirio da svijetlimo svijet, da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima. E, čak i Bog i zapadne da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide šta, da bi odgovore šta je svjetlost, vaša dobra djela, i da proslave Otca vašega koje je na nebesu. Eto zapovijski gospod, da svijetli u dobrim djelima. Zapravo dobra djela, to je sprvinska djela, su svjetlost. Ali ta svjetlost, ponovimo to, iz Boga ishodna Tako da je dobro djelo koje mi činimo, Bog samo čini kroz nas. I Božja svetlost svjetli kroz naše dobra djela. A ima više uzvišenije za čovjeka da svijeti Božijom svjetlošću i da svojim dobrim djelima svjedoči i ukazuje na onoga koji je svoj svake dobrote, to jest na Otca nebeskoga, koji nam je kroz sine svog angelona projavio svoju svetu volju i kroz njegovo svetno obamoćenje omogućio da mu priđemo, a sve to kroz blagodatno nastrojanje i blagodatnu silu duha sveta. I uključujući u crkvu, braći i sestre, vjerovali ili ne, mi se zato uključujemo u život sa trojičnim Bogom jasno zajedno se presretno trojica. A kud će čovjek više od toga? Kakva je zajednost još potrebna? Kakvi su blagosti još potrebni? Kakva bogatstva? Šta bi zato još potrebno ako se uključio i živi zajednice sa presretnom trojicom? A tamo gdje su otac, sin i duh sveti, normalno i potpuno logično, da su tu i svi sveti, Što je sveti angeli da je to presveta vladičica Bogorodica? A koje nam je društvo još potrebno, ako slavi se nam? Šta nam još fali? Zver dosta za brigu, za strah, za slom. Eto nekada i ovaj praznik, blagodat, svjetlost koju on nosi i prenosi, neka i naše umove obasje, neka i naše srce osnaže na vrlinski život, na vrlinsko osjećanje, na vrlinsko umovanje, riječ na vrlinsko djelanje. I da budemo ljudi vrline, to jest ljudi svjetlosti i kao takvi da budemo dobra djeca Božja, djeca koja će da svijetuje svjetlošću očeva i da tim sjajem ukazuju na Otca Nebeskog onima koji još uvijek traže Otca, koji još nemaju majku u crkvi Božoj i u presvete Bogorodici. I time bi ispunili i onu evanđelsku zapovijsku ljubav prema bližnjima, jer mi ne možemo više za bližnje učiniti to, to da je Bogu privedeno, Bogu jedinom spasitelju, jer imam vlastne ciljeve. Eto, neka bi Bog dao svima snage da svijetli Božijom silom, Božijom blagodaću i da kao takvi budemo od koristi i bližnjima koji još uvijek sjede u sjenci dan smrti. Da i oni u stanu priješnje crkvi Božijoj da odmore od dane da odmogaju pravde, da odmogaju vezu, da uđu u prostor svjetlosti, smisla i vječnog života koji je crkva Božija i da u njoj sa nama i sa svima svetima proslavaju Boga svetlosti, Otca i Sina i Sveta Duha, Sveta Ljubi i Vjekova. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.